aikin alheri tare da haka shi yasa yake cewa qalbuhu mu'allaqun bil masajidi mu'allaqun ba wai ka zo ka zauna a masallacin ba a'a zuciyarka tana masallacin da an kira sallah kamfani ne sana'a ce kamfen ake kana kan duro an ce sai wance wance an ce eh kanci Allah ko yace to a daka ta jama'a bari mu je mu sallah mu dawo sai ka sako daga duro ka tafi masallaci ka shiga office ka fara ka kace Allahu akbar Allahu akbar a to shikenan mun tashi za a rufe fadin nan mu je mu sallah mu dawo ko ya aje sallah kai haka an ce wani mutum daraja samu a wajen Allah sana'a yake ta kira idan ya daga guduma ji an ce Allahu akbar to ta ba yake sauke ta ita saboda in na buga ta yanzu ban yadda Allahu akbar din ba kenan guduma ta ce akbar sai ajiye sai tafi sallah to kun je da ake yi shine kalbuhu mu'allaqu saji diga liman zuwa yanzu akwai akwai tabi a in bai ga kowa ba sai ta liman ma'ana yana saun farko ya samun kabbara harama shekara arba'in bai ga kokiya kowa ba sai ta liman ma'ana bai taɓa makara ya tsaya a baya ba balle ya ga ga kiya ka sai dai kai ka ga kiyarsa ba in a jam'i ba ta mu Allah za a rubuta masa kubuta daga abu biyu masu ba'atun minan nisku da bara'atun minan nari kwana a loli biyar kullum ya zama kowace kabbara ma kana masallaci ake yi to ga abin da zaka samu wa rajul sabir jamal fa qala inni akhafu Allah mai hatsarin gaske ta dace zuwa ga Allah mata ina tsoron Allah ma'ana baya alfasha koda kuwa ga mafi kyawun mace ce a inda ba mai ganin sa kuma haka in namiji ne in mace ce sai ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin saboda tsaba alheri da kyauta in yayi maka da hannun dama hagu ta sani ba ma'ana ba zai baka abu ya ga wani ba an ce akwai wani sai ya shiga buzu da daddare sai ya je kwankwasa ma gida an kai sallama sai ya danka ma ya ce shiga gida kulle kuma makocinka ne baka sani ba sai da safe ka zo kana wallahi alaji je wani ya sallama ya ban kuɗi a taya ni godiya amma wa Allah ya ce ai masa addu'a shi ba a san ma waye ba ashe shine ya baka akwai mutumin da ya dauki kudi ya shiga buzu ya fita da daddare ya je ya bada kudin sai da safa aka ce a jiya wani mai kudi ya ba karuwa kudi karu aka ba ka amma wannan mutsiyaci ya ba karuwa kudi sai da daddare ce Allah ka san abin da na nufi ne niyan ya boyewa kuma kaga karuwa ce ta karba sai ce gobe zan sake yi ya sake dinsa kudi yana fita kuma sai ba barawo sai ga barawo da kuɗi yana jama'a fa ban yi sata ba kowa ya duba kudin sa wallahi bana akai aka ce ah, ka ji wani mahaukaci shi kuma shi ne bai sani ba bai san shi bane ya bawa barawo kuɗi sai ce Allah ka san abin da nayi nufi Allah kuma kuɗi na faɗa nan barawo Allah kai ce a boye kuma na boye ka ka ka turan barawo shikenan ya fita na uku yana fita na uku kuma sai je ba wanda ya fi shi kuɗi shi kansa mai kuɗi ya mamaki kaga wani ya danka mun kuɗi ma bai tsaya ji kuma ba ya gudu ni kuma na fi shi kuɗi da ya kwanta bacci sai ya mafarki sai aka ce masa a mafarkin duka abun nan da kai guda uku Allah ya karba ita wannan karuwar dama talauci ne da mukifa ya jefa ta karuwanci to Allah ya gyara zuciyarta yanzu ta kama sana'a da kuɗin shi wannan barawon shi ma bala'i ya sa ya shiga sata yanzu kuɗinka ya gyara shi yanzu ya kama sana'a yana nan yana juyawa shi ko mai kuɗin nan marowaci ne ba zai iya ɗaukan kuɗi ya bayar ba shi ma baya iya ci dama kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a mutu tare ita wannan kuɗin da ka bashi yanzu ya canza sa ya ga ashe ana iya bada kuɗi mai yawa haka ga wani ma yanzu yana nan alheri yake ta yi ita to kaji dalilin da yasa aka ce ya boye ta dama bata san me hagu ta ba ba hagu bata san me Da mata bayar ba saboda tsaba koye sadaka wani mutum da haka Allah yake kememe ake wa mutane sun yi kememe kawai sai aka ga hadari ya taho sai je ya ruwa a gona daya duk garin ko ba ai ruwa ba kaga hadari kana ganin kamar ka ce tsaya anan tsaya anan daga ya wuce iya shatin gona wani shesha a ai ruwa sai ya wuce kuma sai kuma wata shekara sai jama'a suka yi dandazo suka samu mai gonar wa ya faru ne ne kai kadai ake wa ruwa a garin nan kuma na ji a cikin hadarin ana cewa akai gonar wani har sunanka na ji a cikin hadarin ita to ni wallahi abin da nake yi shine uku nake kasa duk abin da na samu a gonar nan kaso ɗayan ci da iyali na kaso ɗayan aje shi a matsayin iri kaso ɗayan raba talakawa to shine ina ga shine dalilin da yasa Allah ya duba niyyata shi ma yake min ruwa ni kadai saka kuma kuna so a yi muku ruwa sai ku yi haka kaga yanzu Allah ya rufa asiri da me da baya yin duk ana musu ruwa tare wani mutum yana ba jama'a bashi sai ran na ya kwanta rashin lafiya shi baya baka kuɗi in ka zo neman kuɗi sai ce a'a zan dai baka bashi in ka gama ka damun da shi ni ba na taimako sai bashi bashi kan babu ruwa karɓi kai buƙatar kan ka gama ka damun da kuɗi na iya aikin da yake kenan sai da ya kwanta rashin lafiya sai ya tara yaransa ya ce ban ji zan tashi daga rashin lafiyar nan ba ni ko ban san wani aikin alherin da nake a duniyar nan ba in ba ba da bashin nan a damun da shi ba don haka ku bi duk wanda nake bi bashi ku ce an yafe masa ni ma mai yiwa Allah ya dubi ni ma na yafe wa bayin sa ni ma yafe mu so da aka aka cewa ga ka san da kaga yaron mai bin ka bashi sai ga mutum ya fara kansa kasa <laughs> a alaji yana lafiya <laughs> Allah ai jiya na so mu haɗu wallahi kuma jiyan ka san bashi sai ya sa ka ƙarya shi yasa da annabi ce Allahumma ni a'udhu bika min alhammi walhazani, wal hazani wa a'udhu bika min al'ajzi ajz wal kasali wa bika min aljubn wal bukhli wa bika min galibati ad wa qahr ar addu'a annabi kenan abu takwas yake neman tsari sai da Aisha tace ya rasulullah ga kana yawan neman tsari da bashi wai me bashi ne yace na na Aisha Aisha Aisha duk mutumin da ya ci bashi sai bashi ya koya masa ƙarya da saba alƙawari domin ba za ka gamu da bai bashin ka ka ga maka gaskiya ka ce wallahi jiya na so mu haɗu to kuma dai wallahi abubuwan akwai su kuɗi suna nan sun taho iris ya rage su ƙaraso to a cikin su. <laughs> a cikin su rage so dan gutsuran ma wani abu kuma ba a yi hakan ba ba abin da aka yi haka shi yasa bashi yana da matsala akwai wani sahabi yana bin wani bashi kullun sai ya siyo ayaba da lemo sai ya kai gidansa shi kuma sahabin sai yake rubutawa sai ya tambayi wannan leman zai nawa sai ya rubuta shi kuma yana yi ne don a saurara masa sai ran nan yayi sallama zai kawo lemo sai ya fito ya ce to tsaya haka na cinye iya kuɗina na da leman da kake kamun domin a cikin kuɗina na nake kirga shi shi yasa an ka duba cikin ashmawi cikin waɗanda aka ce kasu je sallar juma'a an yafe musu akwai me <laughs> akwai wanda ake bin sa bashi dan wani ya neme kai rasa sai ce to dole zai zo juma'a <laughs> bari bari tsaya bakin kofar nan Allah ta kai ko malamai suka ce to to kai zaman ka a gida kai azhar na ƙarshe yace wa rajulun zakara ta'ala khaliyan fa fadat ainahu mutum ne ya koma gefe yayi tunanin lahira daga mu Allah da laifinsa da sabansa da nauyin da ke kansa da wahalhalu kawai sai hawaye zubo masa kawai tattuna gamuwa da Allah ya sai hawaye to shi ma zai shiga inuwa al'arshi to wannan a takaice su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za su shiga inuwa al'arshi fatan mu a ƙarshe za mu tawassali da sunayen Allah Allah in muna ciki ka ƙara shigar da mu in ba ma ciki Allah ka sa muna ciki muna fata muna tawassali gare ka da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ka ba mu kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan makoma ka sa mu cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallama da Alkur'ani. subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim to alhamdulillah to alhamdulillah Allahu akbar Allah ya saka da alheri za a kira sallah kamar yadda liman ya ce bayan an kira sallah sannan sai a ba da dama ga masu tambayoyi sai sai sai malayin amsa tambaya bismillah alaikum salam eh to kafin kai tambaya muna roƙon Allah mai girma daukaka ya saka wa malam da alheri ah, mun amfana mutuka kwarai da gaske malam alhassan sa'id jos wata rana a rano malam ya gama karatu ya hau kan mimbari sai yake cewa kai Allah mun yi maka godiya da ka azurta mu da irin wannan bajinin malami na tambayi malam in ba shi dama domin wato nuna masu tambaya sai ce a'a in nuna masu tambayar amma mu fara daga dama mu nuna wani anan wani anan wani anan sabila haka bakin gwargwadon abin da lokaci ya bamu ah, ga wani bawan Allah da ya fara daga hannu can akaramaka Allah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin a mai unguwa magana ka ta yi kyau in za a yi gaskiya a yi gaskiya guda ɗaya eh abin da ɗa yake bukata in yazo duniya abu biyar ne na farko idan an haife shi a yi ƙoƙari duk da hadisan akwai maganganun malamai akai, a yi masa kiran sallah da ikama wasu malaman sun ce hadisin iqama din ya inganta wasu sun ce ana kiran sallah ne ya inganta wasu sun ce duka bin sun inganta wasu ka ce duka bin musu inganta ba almuhimmu dai ya fara jin kalmar shahada a cikin kunnansa na biyu a masa kyakkyawan suna domin mummunan suna yakan bi mutum kuma ya masa illa shi yasa da kazo da sunan annabi ya ba shi da kyau sai ya gyara ma na uku in ya kai kwana bakwai a yanka masa rago sannan a yi masa aski gwargwadon nauyin sumar a auna shi da kuɗi a bayar waɗannan su ne abubuwan da yaro yake bukata idan aka haife shi bayyanar da suna shine bahaushe yake kira suna saboda al'adar bahaushe duk abin da za a yi sai an yi taro ko sai an yi biki to bayyanar da sunan sai a ɓoye sunan a yi tarowarsa har sai tukuna an zo wannan rana da maroka da alewa da goro da abubuwa da dabino saboda haka sai limai ce sammaituhu bi fulanin sai su kuma roƙa su dauka an sa masara suna kaza suna kaza to wannan abun ba shi da asali a cikin addinin musulunci amma bayyana sunan ga jama'a wannan yana da asali domin lokacin da aka haifi Ibrahim Mu'azzab dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sallah sai manzon Allah yace jiya an haifa min da na sa masa Ibrahim saboda annabi ne ya bayyana sunan da kansa shi uba ne in an yi sallah zai tashi ya ce wa jama'a an haifa min da na sa masa wane sai jama'a su ce kuma Allah ya masa albarka iya abin da ake bukata kenan ba sai an kira wani ba shi wanda aka haihuwan domin ya sanar da jama'a an masa haihuwa jama'a su masa addu'a Allah ya masa albarka wannan shine suna a musulunci so da sai mai unguwa yake cewa to taron da ake yi din in talaka ne sai a ki zuwa in mai kuɗi ne kuma ba a zuwa shi a yi masa wa'azi a ce to har naka ma mai kuɗi babu kyau to wannan kuskure ne malaman da suke haka in sun ji sai su gyara domin ba daidai bane ka ka, ka hana talaka yin bid'a kuma ka je bid'ar mai kuɗi ko mai hali ko ba haka bane saboda haka wannan abin da Mengo ya faɗa gaskiya ne in akwai masu yin haka to ya kamata su gyara in za a yi a yi gaba ɗaya in za a bari a bari gaba ɗaya na'am wanne ka nuna ga wanda ya nuna can ka san shine mai nuna na'am bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nari ina jin baka ji ba zai kubuta daga munafinci zai kubuta daga wuta sewa ga mai nuna annan fa ka san daga nuna nuna wa ma'aiki <laughs> na'am na'am sai wani yana zuwa yi da na cikin amma shi zai je na da kuma sai da zama shi na da kuma ya da wani su wa ko ga ja shi amma yana shi wato kai abin da kake cewa ya taɓa maka alheri wanda baka manta ba shi kuma sai ke amfani da alherin da ya taɓa maka tunda jarinka ya karye ya taɓa baka kuɗi ka tashi jarinka shi kuma sai yake zuwa yake karɓar kuɗi a hannunka wanda kai kuma kike kuɗin nan da yake karɓa yana aiwatar da su ta hanyar da ya saba wa Allah to sai ka kira shi ka ce gaskiya na ji daɗin taimakon da kai min kuma ni ma iya rayuwa ta Allah hore mun zan taimaka ma amma banda hanyar saban Allah ka gyara sana'a ka zan ci gaba da baka abin nan amma in wannan abin zaka ci gaba da yi har ga Allah ba zan ci gaba da taimakon ka ba ka fito ka ga masa wannan gaskiya ka ji ko ka san ita faɗar gaskiya jarumta ce to ka samu wannan karfin a zuciyarka ka gaya masa haka na'am na baya baka ganin su ku yi haƙuri na baya baya hango ku saboda haske na'am daidai ne don malamai sun yi fatawa jirgin kasan da baya tsayawa da motar da bata tsayawa da kuma jirgin sama dama shi baya tsayawa idan ka ga lokacin sallah zai fita to kai sallar haka daga zaune domin shine abu zaka iya daka abinda kaga sun yi din nan shine daidai kai abinda kake shine kuskure in dai kaga lokacin sallah zai fita mota bata tsaya ba to daga inda kake zaune kai sallar daga nan saura mutum da ya yi dama ko na ƙarshe ne na ƙarshe ne wancan na'am na'am Eh.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 wa alihi wa sallam wannan babbar daraja ce domin da a cikin al'umman da Allah ta'ala ya halitta na mutane babu wata al'umma da ta kai al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama girma da daraja shi yasa Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi Allah ce kun kasance ku ne mafi alkhairi da aka yi wato aka fitar da ku dan amfanin mutane sai Allah ya faɗi siffofi guda uku na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuma kun yi imani da Allah haka a cikin manzannin Allah gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowanne girma yafi kowanne daraja manzanmu yafi kowanne manzo girma littafinmu yafi kowanne littafi girma al'umma mu tafi kowace al'umma girma ya kamata yi wa Allah godiya da ya bamu wannan daraja wannan godiya za mu yi ta ne ta ɓangarori guda uku a zuciyarmu mu nuna Allah muna godiya mun gamu sannan da bakinmu ma maganganunmu su zama akwai godiya a ciki sannan ayyukanmu ma su nuna mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ni'ima da ya mana na kasancewa mu cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'uban da suke kanmu na aiki da za mu nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala mun gode abubuwa ne guda biyar na farko imaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya yi ƙarfi kamar yadda malam mai akhdar yake gaya mana awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ya hau kan wanda yake ya balaga to shine ya inganta imaninsa malamai sun yi bayani cewa imanin nan yana da rassa guda biyar dole ne imani yana da ɓangarori guda biyar ɓangare na farko shine imani a zuciya ma'ana mu kudire duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu kudire a zuciyarmu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi shine amanar rasulu da muke karantawa wanda wannan aya guda biyu ta ƙarshen suratul baqara lokacin da za a saukar da ita sai da mala'ika dubunai suka yi mata rakiya shi sa za Allah ce duk mutumin da ya karanta ta da daddare to ta ishe shi ko bai komai ba a wannan daren wajen kariya da tsari da kuma kiyamun laili ko baka kiyamun laili ba in ka karanta amanar rasulu duk abin da ake bukata a wannan daren ka sauke shi to mai wannan aya guda biyu take nunawa amanar rasulu bima unzila ilaihi manzo ya yi imani da duk abin da aka saukan masa min rabbihi daga wajen Allah wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani da duk abin da aka saukan musu daga wajen Allah wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na kun ga ashe ta zo da rukunan imanin nan da muke cewa su ne mutum ya yadda ya gamsu ya karba ya ikirari cewa Allah subhanahu wata'ala akwai shi shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta shi kaɗai cancanci bauta saka laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal walakin albirra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir saka wannan shine rukunan imani waɗanda su ne abu na farko da ya kamata mutum ya yi ya sa a ransa sannan imanin nan aiki ne aikatawa ne mutum ya tashi ya aikata imani da gabansa kuma ya faɗi imani da bakinsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ayyukan da muke yi cikin imani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu wasu wa sab'una shu'ba imani yana da yanki yanki mataki mataki har guda saba'in da yan kai a alaha ƙaunu la ilaha illallah kun ga faɗa ne da baki sai ce wa adnaha imaqatul aza an tsariki ka ɗauke abin da zai cuci mutane daga kan hanya shi ma imani ne wannan aiki ne kai amma yana cikin imani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yana cikin imani ka soma dan uwanka irin abin da kake soma kanka na alkhairi shi ma yana cikin imani mafi yawa yanzu ma wani ma bai san ma me ya kamata ya so wa kansa ba balle ya so wa dan uwansa kuma yana daga cikin imaninka ka zama kana so wa kowa abin da kake so wa kanka na alkhairi kaga wannan ya kora hasada ya kora keta ya kora mugunta ya kora duk wani mummunan abu da zaka tinkari dan uwanka da shi shi yasa marhalar yan uwantaka a cikin musulunci matakai ne guda uku matakin farko abin ake kira salamatu sadari menene salamatu sadari kowa ya wanke zuciyarsa da kirjinsa ba shi da wata mummunan manufa tsakaninsa da dan uwansa baya masa hasada baya masa keta baya masa mugunta baya masa sharri baya masa mummunan gani zuciyarsa ta zama lafiya lau a wanke take to wallahi da za mu kai wannan matakin da shine matakin farko fa ba shine na tsakiya ba ba shine na ƙarshe ba to da musulmi za mu kai wannan matakin na farko ya zama duk bala'in mu ba kanmu muke afkowa shi ba duk bala'in mu da musifan da tashi hankalin mu ba a mu muke yi ba to da mun kai mun wuce inda muke a yanzu mafi yawa duk wanda zai mugunta dan uwansa yake wa in ka ji wata maikon a shari'a dan uwanka zaka makawa in mutum ya daga makami dan uwansa zai jifawa in ya faɗi mummunar kalma ga ɗan'uwansa ne in ya ci kuɗi na ɗan'uwansa ne in ya ci amana ta ɗan'uwansa ne in ya yi ƙarya ɗan'uwansa yawa in ya saba alƙawari ɗan'uwansa ya sabawa waɗannan abubuwan su suke ruguje al'umma komai nisan da ta ta faɗo ƙasa ko mutane ba za Allah ba zai so su ba sai idan akwai soyayya da girmama juna tsakaninsu saboda haka ne wata rana ana cikin masallaci kamar yadda muke dinnan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah an goni mutum yana tahowa masallaci sai ce sahabbai ga dan aljanna can zai shigo dan aljanna fa ka san annabi yace ma dan aljanna an gama saboda sai sahabbai suka yi mamaki wannan waye haka dan aljanna To kowa daga kai yana kallon dan aljanna dan aljanna ya shigo yayi sallama da takalmansa a hannu yayi alwala gemunsa ya jike har yana digar da ruwa ya yi nafula ya zo ya zauna shi ma a makaranta sai ido ya koma kansa mai son ya san shi mai son ya ga wane ne mai son san wani aiki yake yi domin ya kamata su ma duk wanda suke zaune a ce musu yan aljanna amma me yasa aka ce ma wani dan aljanna ragowar wanda suke zaune ba ce musu yan aljanna ba to sai kowa dai dake da ya basar aka tashi daga majalisi gobe ma mutumin da ya sake makara ya zo daga baya sai annabi sake cewa ga dan aljanna nan zai shigo sai sahabbai suka ga abun kuma fa ya fara yawa shi din ne dai dan aljanna ko ko wani ne daban suka duwa suka suka ga shi ne dai na jiyan nan aka ce wa dan aljanna ne ya ƙara shigowa aka bi shi da kallo to daga nan kaga kowa yana son ya abota da shi dan akalla saboda abu biyu na farko kai abota da dan aljanna na biyu ka san aikin da yake ya samu wannan wato award din kai ma ka samu irin irinsa shikenan dai aka bari gobe ma kwana na uku kenan sai mutumin na ya sake tahowa sai annabi ya ce ga dan aljanna nan ya dawo zai sabu sai kai wannan lamarin fa kuma akwai ya kamata a bincika a ga waye wannan ne to akwai wani sahabi shi ko mai tsananin ibada ana kiransa Abdullahi bin Amr bin al-As shi saboda tsananin ibada amarya aka yi masa ma bai shiga